Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط القسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Njemu ćete se svi vratiti. Allahovo je istinito obećanje. On doista iz ničega stvara. on će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradi one koji budu vjerovali i dobra djela činili, a one koji ne budu vjerovali, čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio, da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. Inna fi ihtilafi lajli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ajatin li qavmi yattakun. u smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. Inna allazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Onima koji ne očekuju da će pred nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni, أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Prebivalište njihovo bit će džehennem zbog onoga što su uradili. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم One koji vjeruju i čine dobra djela, gospodar njihov će na pravome putu podržati, zato što vjeruju rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب rabbil alamin. Molitva njihova biće u njima. Hvaljen neka si Allahu. Pozdrav njihov, mir vama. A njihova posljednja molitva, tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون Da Allah ljudima daje zlo, onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi u istinu stradali, a mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju, oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Mi smo drevne narode prije vas uništavali, zato što nisu povjerovali, kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli vjerovati. Tako mi kažnjavamo narod nevjernički. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي إن اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم A kad im se kazuju ajeti naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni. Reci, nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Ja se bojim, ako budem neposlušan svome gospodaru, patnje na velikom danu. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون Reci, da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao, niti bi vas on s njim upoznao. Da ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio, zar ne shvaćate? فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koju Allahu laži iznosi ili koji njegove dokaze smatra neistinitim? Mnogobošci doista neće uspjeti. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi, niti im mogu kakvu korist pribaviti. I govore, ovo su naši zagovornici kod Allaha. Reci, kako da Allah ukazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji? Neka je slavljen On. i vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravni. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili, a da nije riječi ranije izrečene od gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze. ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje jedno čudo? Ti reci, samo Allah zna što će biti, pa pričekajte i ja ću s vama čekati. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون A kada mi dopustimo ljudima da osjete milost poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze naše neće da vjeruju.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 Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغي حثكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون A kad ih on izbavi, oni odjedno bez ikakva osnova čine nered na zemlji.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 Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti, i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovjed naša, noću ili danju, i mi to pokosimo kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Wallahu yad'u ila daris السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون one koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati. Oni će stanovnici dženneta biti. U njemu će vječno boraviti. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون A one koji čine nevaljala djela, čeka kazna srazmjerna ono što su počinili. Njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi. Lica će im biti tamna, kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći. Stanovnici batre će oni biti i u njoj će vječno boraviti. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون A na dan, kad ih sve skupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali, stanite i vi božanstva vaša, pa ćemo ih razdvojiti, a božanstva njihova će reći, niste se vi nama klanjali. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Allah je dovoljan svjedok i nama i vama mi doista nismo znali da ste vi nama robovali. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا تفترون Tu će svako saznati ono što je prije uradio. Biće vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ۖ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون Upitaj, ko vas hrani s neba i s zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim? Allah, reći će oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون To vam je Allah, gospodar vaš istinski. Zar poslije istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Tako će se obistiniti riječ gospodara tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون Reci, može li jedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim da to ponovo učini? Reci, Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti. Pa kuda se onda odmećete? قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون رتسي Može li jedno vaše božanstvo uputiti na pravi put? I odgovori, samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je onda dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravome putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi? Šta vam je? Kako rasuđujete? وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nisu nimalo od koristi istini. Allah u istinu dobro zna ono što oni rade. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ovaj Kur'an nije izmišljen. Od Allaha je on potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise, u njega nema sumnje, od gospodara svjetova je. Am jakulu naftaraha قل فأتوا بسورة مثله وادعوا man istata'tum min دون الله إن كنتم صادقين A oni govore, on ga izmišlja. Reci, pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo. Tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj. A gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون Iako te oni budu ulažu tjerivali, ti reci, meni moja, a vama, vaša dijela. Vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Ima ih koji dolaze da te slušaju, a možeš li ti učiniti da te čuju gluhi, koji ni pameti nemaju? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju? إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čine. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين A na dan, kada ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, nama će se oni vratiti i tada će Allah biti svjedok za ono što su činili. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Svaki narod je imao poslanika – i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno. Nasilje im neće biti učinjeno. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe, ni za trenga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون Reci, kažite vi meni, ako će vas kazna njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogo božci? A thumma iza ma waqa'a amantum bih, al ana kad kuntum bih tasta'đilun Zar ćete tek onda, kad se dogodi, u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili, iskusite patnju vječnu, zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili? وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بمعجزين Oni te zapitkuju, da li je istina da će ono biti? Reci, jest gospodara mi moga, zaista je istina i vi nećete moći umaći. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi a kada oni dožive patnju, sakriće tugu i bit će im po pravdi presuđeno, neće im se ništa učiniti nažal. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard Ala inna wa'da Allahi haq haqq ولكن أكثرهم لا يعلمون Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Allahova prijetnja će se sigurno ispuniti, ali većina njih ne zna. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. on život i smrt daje i njemu ćete se vratiti. Ja ejuhan nasu kad jaat لكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين O ljudi, već vam je stigla pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Reci, Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju. To je bolje od onoga što go milaju. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Reci, kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom? Recite, da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون I šta misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na sudnjem danu biti?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 Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan i ne postoji ništa ni manje ni veće od toga što nije u knjizi jasnoj أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici. الذين آمنوا وكانوا يتقون Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم Neka te ne žaloste besjede njihove. U istinu, sva moć pripada Allahu. On sve čuje i sve zna. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na zemlji, a oni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون On vam je dao noć da u njoj počinak imate i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji čuju. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Oni govore, Allah je sebi uzeo dijete, hvaljen neka je on, on ni o kome ovisan nije, sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je. Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate. Kul inna allazina jeftaruna ala Allahi l'kaziba la juflihun. Reci, oni koji o Allahu laži iznose, neće postići ono što žele. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون uživaće kratko na ovome svijetu a zatim će se nama vratiti i mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali. واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون كاجين im نوحو kad on reče narodu svome, o narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se stalno uzdam u Allaha, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krijte, zatim to nada izvršite i ne odgađajte. فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين Ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim. Mene će Allah nagraditi. Meni je naređeno da budem musliman. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Ali nazvaše ga lašcem, pa mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze naše nisu priznavali, potopismo pa pogledaj kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين Zatim smo poslije njega poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli vjerovati u ono što prije nisu priznavali. Tako mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Zatim smo, poslije njih, Musa i Haruna poslali sa čudima našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, a bio je to griješan narod. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ Kad im je od nas došla istina, rekli su, ovo je doista prava čarolija. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون Zar za istinu koja vam je došla, kažete da je čarolija, reče Musa, a čarobnjaci neće nikada uspjeti. Kalu ađi جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين A oni rekoše, zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na zemlji, e nećemo mi vama dvojici vjerovati. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم I faraon reče, dovedite mi sve vješte čarobnjake, فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون I kad čarobnjaci dođeše, Musa im reče, bacite što imate baciti. فَلَمَّا فألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين I kad oni baciše, Musa uzviknu. ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da dijelo pokvarenjaka uspije. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين I ne povjerova Musa'u niko, osim malo njih iz naroda Faraonova, i straha da ih Faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati, a Faraon je doista na zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين I Musa reče, o narode moj, Ako u Allaha vjerujete, u njega se pouzdajte, ako ste muslimani. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ U Allaha se uzdamo. rekoše oni, gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ I spasi nas milošću svojom od naroda koji ne vjeruje. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين I mi objavi smo Musau i bratu njegovu. U misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte, a ti obraduj vjernike. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم I Musa reče Gospodaru naš ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovome svijetu, pa oni, gospodaru moj, zavode s puta tvoga. Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Uslišena je molba vaša, reče on, a vas dvojica – na pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين I mi prevedo smo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu, ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi, ja se pokoravam. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون I mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih obskrbili. I tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli, a gospodar tvoj će im sigurno na sudnjem danu presuditi u ono u čemu su se razilazili. Fa in kunta fi šakim mimma أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju knjigu prije tebe objavljenu. Tebi istina od gospodara tvoga dolazi i nikako ne budi od onih koji su u sumnji. ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen. Inna allazina haqqa حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون A oni na kojima se ispuni riječ gospodara tvoga zaista neće vjerovati.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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Da gospodar tvoj hoće, na zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a on kažnjava one koji neće da razmisle. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci, pa čekajte. I ja ću s vama čekati. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Poslije smo spasavali poslanike naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ۖ وامرت ان اكون من المؤمنين Reci, o ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, pa ja se neću klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين I predaj se pravoj vjeri i nikako ne budi kumirima poklonik. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين I pored Allaha ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni navoditi, jer ako bi to uradio, bio bi u istinu nevjernik. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Ako ti Allah dade kakvu nebolju, niko je osim njega ne može odkloniti. A ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat njegovu spriječiti. On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih. On prašta i milostiv je. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji.